proiektu hau duera deia bizpairu urteatera ja zen, baina pixkat eh, behar bada tajapatakan egina zen, edo burraso batzu pixkat behar bat beldur. Zendaketa bat egin eh, eginik eh, ikusi ginuen, hainitzek uh, kasi gehienak etzuten proiektu hori muntatu, beraz uh, bazte ginuen. Baina eh, aurten eh, nahi ginen eh, behi zuri maian ezagi, baina aurten um, mm, eskoran ez dute protokolo bat uh, ukana proiektu hori muntatzeko. Beraz, uh, behan digu, nahi baduzue hori muntatu orzaiz eta josan, uh, behar duzue zua aurrek zerbait egin. Beraz, buhaso batzu elkartu gira. Pentsatu duzu proiektu hori aintzinera eramaiteko momentua zela, eta justuki laguntzen du hori eh, orain eh, pasatu den eh, lege behi horrek, ez murgiltzea publikoan be, sistemaztizatzen eta legalizatzen baitu, zuentzat behi hona izan da? Hame, biziki, biziki behi hon bat izan da, zenta ez bate uh, uste hori pasatuko dela, zenta humen uh, ere biziki kontra ziren, eta gainera borderen eh, ere uh, eh, eskuntza nazionalaren eh, ministroak ere kontra, inspektoreak ere zain bero, hortako ez dute eskolan protolorik eman uh, eskorak eta osteko, ez uh, muntatzeko, beraz... Ara, biziki gauz ona izan da uste unian. <laughs> Hor, konkretuki, eh, zuentzat, egesten eh, eh, du nola izanen da guai, den sartzeko posible ukaren duzu edekitzea hori? Guk nahi dugu, ba, proiektu hori eman elduden sartzeko, zenta zendaketa bat egin dugu, eta kasik burrasu guziak eta kordira. Orotarat laurogo lau buhasu badira eta irurogo amabi buhasu bozkatu dute. Artean eguneko laurogo lau buhasu akor dira. Mhm. Eta nola eh, izan da hori aldaketa hori uh, eh, janduzu lehen etzirela buraso gehienak ados eta orain nola esplikatzen da hori urte zute uh, aldeko uh, iritziak zabaldu dira? Bilkura bat uh, behizea dugu, Um, ehm, Ainitzak uh, eh, mintzatu dira hortaz, uh, batzuk uh, eh, ezan dute hien beldurrak, ara kusten dugu gauz biziki ona dela eribidun uh, hemen bizitzeko, lan bat hemen atxemaiteko, oroko gian gauza biziki ona da. Mm -hmm. Berba, konsientzia hartu dute hortaz.